jati tenterman galono ing rogo sampurna Kembali tim jimat punya cerita dengan judul Dipanggil Nyiroro Kidul. bangunan kuno tinggalan zaman londo singkatlah kamar bola dijenengi kamar bola jarene mergodek zaman penjajahan londo mbiyen papan kuno kuwi mujudake gedung kanggo main bola sodok utawa biliar sawise indonesia merdeka gedung kamar bola iku banjur digunakake kanggo sekolah SMA pati Patikelir lan bener Benteng Walondo banjur dibangun dadi Masjid Royo Klaten. Bangunan kamar bula kalbu bangunan kang wingit. Akeh lelembut kang manggon ing omah kuwi. Ewa semono, wong tuane Bambang sak keluarga rawet di mapan ing sak perangan bangunan kuwi, minangka tukang kebon sing kajibah resik lan nunggori kamar bola sak pekarangane. Diwedeni maneka warna lelembut, dikeloni gendruwo, utawa dipindah mapane turu menyang papan-papan sing nyelempit utawa ing wuwungan omah wis asring dialami Bambang wiwit seh cilik nanging joran dadake kapok malah kaya-kaya bab kuwi kaya kecil. Thank dumadi ing taun 1976 nalikane Bambang isih bujang lan wong tuane sing sithik-sithik ngerti carane nyrawungi alaming lembut isih subur sajroning selapan dina wis kaping 3 Bambang ditakani pawongan kang nyandang cara prajurit kraton nitih kreta kudu Prajurit-prajurit kuwi ngajak Bambang supaya gelem sowan marang Kanjeng Ratu Kidul ing kraton Segoro Kidul. Nanging Bambang ora mangsul. Saguh yo ora, nolak yo ora. Wekasane kaping telu prajurit-prajurit sing aku utusane Kanjeng Ratu Kidul kuwi kepeksa bali ngelentung ora oleh gawe. Nalika kedadian kuwi diceritake marang bapake, bapake benerake sikape Bambang sing ora jawab pangajake prajurit-prajurit saka alam gaib. Sebab yen Bambang nganti jawab lan gelem melu mbok menawa Bambang ora bakal bisa bali. utusane Kanjeng Ratu Kidul ora oleh gawing ajak Bambang sowan ngabyantara dumadan ing sawijining wengi kira-kira jam siji nalika Bambang lagi teturon ing lincak teras omahe ngerti-ngerti kok wis pindah lungguh ing gising samudra segoro kidul combat kang oyak-oyakan duri sak omah-omah lan nuwuhake swara jemegur yen padha tabrakan gumelar ing pangarepane Bambang dicandak diangkat mendhuwur kanthi enteng banjur diuncalake sakayange menyang tengahing samudra sing laku, durung entuk gumune lan durung nganti kecekel ngiro ngira posisine mapan ing perangane segara kidul sisih ngendi ora ngerti sangkan parane dumadakan ana piyai sepuh marani bambang piyai sepuh kui jenggoti dawa wis putih kabeh nyandang penganggu coro sunan jaman bian jubah lan serban sarwa putih gowo teken dawa gilap warna kuning emas. opo kuwit kantapan kene nggar Bambang kaget nampa pitakonan kuwi Rumongso dhewe ora sengaja mapan ing papan kono Bambang banjur jawab saksenane Kula namung pengin ningali samudra segoro kidul ingkang nembe rob ndak Ngerti samudra lagi rob kok malah ditonton Apa kowe ora ngerti bebayane Ngerti yo nggar kue bisa kesaut ombak lan keseret alun tekan tengah yang samudra yang kepingin selamat kue sumingkir soko papan kene kono minggir ngadoh soko gising samudra sing lagi rob ngegilani iki perintai piyai sepuh wingeman marang keselamatan yang bambang buten yai kulom buten badai kesak saking papan riki kulom buten adri senajan ningali alun samudra agengipun sak gunung-gunung Wong sulane Bambang beguguk ora gelem lunga. Kandhani wong tuwa kaya ora manut. Apa kowe njaluk tak uncalke ing tengahing samudra kana? Kandhani piyayi sepuh kuwi karo ngancam. Sumangga menawi panjenengan kagungan kersa mekaten nanging kula tetep boten badhe kisah saking papan ngriki entuk pawangsulan sing sajak nantang piyai sepuh kuwi kanthi praupan kang nandhakake lagi duka banjur marani Bambang sing isih lungguh sila ing wedi Bambang dicandak dijunjung dhuwur kanthi enteng banjur diuncalake sak kanyange menyang sak tengahing samudra sing lagi rob awake bambang kumliyang tiba ditampani alun kang gedine sak gunung arep terseret ing tengahing samudra. Kedadian kang aneh ngelok-ngelok alami Bambang. Orep ora percaya nyatane Bambang rumangsa ngalami. Arep percaya kedadian iki kok kaya mokalan ora tinemu nalar. Nanging kabeh kuwi yen Gusti Kang Maha Kuwasa sing ngersakake ora ana barang mokal sing ora iso kelakon. Sawise diuncalake dening priyayi sepuh sing nyandang kaya cara sunan, Bambang weruh banyu segoro kidul kaya mbiyak dadi rong pelangan kiwa tengen. Bambang tiba ing tengah-tengah ing sing ora ana banyune. Wangune tengah-tengah kuwi mujudake dalan kang nuju ing kraton segoro kidul. Dalan kuwi dumadi saka lemah sing alus lan ora kena banyu. Garing ora teles. Bambang banjur mlaku tumuju gol kraton sing wis wiwit katon ing jarak udakara 100 meter adoe. sajroning mlaku nuju gol kraton segoro kidul Bambang krungu swara pating guna ing kiwa tengen lan ing burine Bambang swara-swara kuwi ana sing nyeluki jenenge Bambang ana sing sambat-sambat jaluk tulung kaya suarane wong-wong sing lagi kerem keseret ombak ngrungokake swara-swara sing pating bengok kuwi Bambang kaya meh ora kuat kepingin noleh banjur aweh pitulungan Nanging Bambang sadar yen swara kaya mengkono kuwi biasane mung mujudake pangguda yen dituruti mung bakal nyilakani. Bungkasane Bambang gedhekake tekad kanggo terus maju sowan Kanjeng Ratu Kidul lan orang rewes saking swara pangguda najan nangis ngrintih jaluk tulung utawa celuk-celuk jenenge memba swara wong sing dikenal. babagan regol kraton kapisan Bambang dicegat prajurit Jogo cacah loro sing siap siok gonggowo gaman tumbak lantamen Ngandek disik kisana Kue harap nebu kraton segoro kidul apa keperluanmu Kulo badiswan kanjeng ratu kidul Awit sampun kaping tiga kulo ditimbali kanjeng ratu nembi sakit suan sak puniko Yen panjen suanmu mergo ditimbali tak paringi palilah Nanging kue kudu ndodok kudu laku ndodok ora kena laku ngadeg kaya wong ora duwe sopan santun arep ngadep ratu. Lan kowe ora kena delajikan sekarapmu dhewe. Ngerti ki sana? Inggih, kula mangertos lan badhe ngestokaken dawuh lan ngatosaken pesen panjenengan. Bambang banjur mlaku ndodok tumuju kraton kidul. Ana regol cacah telu sing sidu diliwati Bambang. telu-telune dijogo prajurit sing gagah lan nggawa gaman tumbak lan tameng. Sawise ngliwati sing kaping telu, Bambang mlebu ing plataran kraton. Nyawang Bambang weruh ruang nan katon kraton saka ngisor nganti dhuwur saka pondasi nganti atap sirah bangunan kabeh katon putih sing digawe saka balung-balung menungso sing ditata rapi Serajan bahane digawe saka balung menungso nanging katon rapet lan tengkuk mlebu pendopo kraton Bambang wis ditunggu Kanjeng Ratu Kidul sing lenggah ing dampar kencana Dampar lenggane Kanjeng Ratu Kidul dawane kira-kira karo tengah meter tangane dampar kain to ukiran ulo kabeh wernone kuning mengkilap digawi soko mas kanjeng ratu menganggu sarwo iju rikmane diuri doa ngagem aku Thomas ingkiwa tengene kanjeng ratu lungguh dayang-dayang patah sakembaran sing ayu-ayu rupane umur kira-kira sangang taun kanjeng ratu banjur ngawe bambang supaya nyaket. Mergo aku ngerti kue bocah nom sing serget tirakat lan kaku prihatin. Nanging sadurunge aku wawan pangandikan karo kue sing akeh. Kue tak kepal ngake mubeng lingkungan keraton kanggo nonton-nonton kahanan keraton kidul kene. matur sendikolan banjur pamitan arep nonton-nonton kahanane kraton. Ing mburi kraton Bambang weruh ana dapur kang jembar banget. Naliku mlebu pawon Bambang kaget meruhi ana pawonan cacah telu sing gedhe-gedhe gemini genine tansah murup mergo terus disugoi bahan bakar. Aneh, bahan bakar. sing kanggo ngurupake pawonan kuwi ora saka kayu utawa karet nanging balung-balung jerangkonge manungsa. Ing sacerake pawonan ana pasedyan tumpuan balung-balung jerangkonge manungsa sepirang-pirang sing siap disuguhake ing cangkeme pawonan sing katon panas geni mulat-mulat. Bambang rumangsa miris banjur agi metu saka dapur raksasa sing jegiri sikun. ing mburi dapur katon ana pavilion sing akeh cacai ana pavilion mligi kanggo wong lanang ana sing kanggo wong putri uga ana mligi kanggo nom-noman setengah tua sing rupane bagus-bagus lan ayu-ayu lan sing gawe mirisi ati ing kono uga ana bangunan gedhe kanggo papan panyiksan ing papan iki akeh wong disiksa tangan dirante digantung munggah banjur wong-wong sing mung nganggo katok cendak ireng kuwi awake sakujur dipecuti nganti gete milipating blewer gondo amis dulek irung jerit tangise ngebak ruangan gawe melas wong sing ngrungokake bambang ora betah suwe-suwe ing papan kuno dheweke banjur metu sawise dirasa cukup anggone ngubengi lingkungan kraton Bambang banjur bali suwan Kanjeng Ratu Kidul Kanjeng Ratu lan danyang-danyang patah sakembaran isih lenggan nunggu suwane Bambang kuwi wis ngubengi kabeh lingkungan kraton saiki aku arep nerangake apa sing wis kok weruh nalika mubeng-mubeng mau wong-wong sing ana pavilion mburi kae mau wong-wong sing kalat ing papan kene lan tak resake dadi kawulaku Dene nom-noman bagus-bagus lan ayu-ayu ing pavilion sing kok weruhe mau bocah-bocah sing banget ditresnani. Bapak ibune ngungkuli tresnani marang anak-anak liyane nanging tak kersake dadi kawula kuwi ing Sinoman kuwi uga dadi abdi kinasihku. Mula wong-wong tua sing anake padha kalap ing kene ora perlu susah mergo ing kene anak-anake ya entuk panguripan sing kepenak. Dene wong-wong sing padha disiksa kae wong-wong sing padha wani nantang aku. Lan padha dlajikan ing papanku. Apa meneh padha tumindak saru ing papanku sing tanggep suci. Banjur wong-wong sing mung katon balung-balung jerangkong sing padha didadekke ban bakar kanggo ngurupake pawelan ing dapurku. kuwi wong-wong sing padha golek pesugihan ing tanah Jawa sing wis tekan janjine. Pancen kanggo wong-wong sing padha kepengin sugih kanthi gampang, ora gelem nyambut gawe kanthi rekoso. Ing tanah Jawa kene iki wis tak gelar papan-papan kanggo golek pesugihan. Ing pinangka pacoban marang imane menungso, yen wong kuwi wis tekan janjine, wong kuwi bakal digawa mrene disiksa dadi bahan bakar pawon gedhe sing geniri panas mulak-mulak kuwi mau. ngendikane kanjeng ratu kidul jelasake werdine apa wae sing wis diweruhi Bambang ing papan kono piye nang apa kowe kepengin sugih mlegetu sarwa turah nanging pungkasane dadi ban bakar disugake ing pawanan kaya wong-wong kae mau mboten kanjeng ratu kula mboten kepengin sugih yen samangkenipun namung dados hurup-hurup pawaran ingkang saklangkung panas kula trimah dados tiang ingkang gesang cekapan syukur tirah saged kagem sodakoh Yang ngono aku nangis Tony. Sebanjuri aku marang akeh kowe bali nang omahmu. Nanging mulingku sing terluka gatekake sepisan. Yen kowe kepingin ketemu aku yen ora, dong pinuju pisuanan aku bakal teko nemoni kowe. Sarate kowe kudu sesaji, sego putih, banyu putih, kopi pahit, gedang mas gawe kolak, ora nganggo gula. Iwak ayam dodo mentok menyan lan merang kari ketanireng. Kaping lorone pesenku kowe mengko yen bali omah. sajroning jangka 100 meter sanjabane regol Serajan krungu swara apa wae aja mengameng lan aja nyaut utawa mangsuli serajan krungu swara nyeluk-nyeluk jenengmu wis saiki kowe tak tundung bali saka papan kene aja kesuwen mapan ning kene iki dudu papanmu sing ngaturake gunge panuwun lan nyuwun pamit Bambang enggal-enggal ninggalke kraton kidul kanthi laku ndodhok nganti tekan regol sing pungkasan sawise ngliwati regol Bambang mlaku biasa ing dalan ing kiwa tengene banyu segara ngilak-ngilak kanthi ombak gedhe siap arep nglelep dalan pinanging ketahan sawijining tembok sing ora katon Ing sak mirip Bambang lan kiwa tengene keprungu jumrite wong-wong bengok-bengok jaluk tuyung kaya lagi gagepan keseret alun tombak samudra kang lagi rob. Nanging nuhoni welinge Kanjeng Ratu Kidul Bambang ora ngrewes swara-swara kuwi mau kabeh. Najan abot yen dirasake nanging ngelingi yen kuwi mau kabeh mung bodho. Bambang nahan rasane ati. Lakune madhep mantep tumuju ngarep arah mulih nang omahe dewi. entuk satu meter langkai Bambang Sokorek goling pungkasan dumadan danono angin gede sing tumiyup santer buncang Bambang mumbulang kosong ngerti-ngerti Bambang wis bali turun ana lincak ing emper omai. Alhamdulillah Bambang ngucap puji syukur marang Gusti Kang Akare Jagat lan isih tetep ngayomi dhewe sakwise nglakoni kedadian sing luar biasa. Seminggu sakwise kedadian kuwi Bambang nemokake pusaka loro cacahe ing ngarep omahe nalika lagi buka lawang ewah esuk. Pusaka kuwi diwene jeneng Kris Kiai gini sing dawane kira-kira 9 cm lan tumbak Kiai Cacing Kanil sing dawane kurang luwih 8 cm. Iki cerita Kanjeng Ratu Kidul bersama tim Jimat.